vamos a celebrar a un número uno mundial. El eurodiputado Carlos Iturgaiz. Europa tic fondoa, datosela ona euskadira, desagertze, desagertzen dira. Horrek esan nahi du, Europa Europa, España, Europa bai da. E, barkatu, Euskadi, eta ez du bakar bakarri, eh? karositu gaizek alako gauza bat ezaten, edo alderdi populare, baietz, guk ezaten duko. Hori, baizik eta, berbera, guzti horiek esaten dute, nik esaten dudan. Zer nahi edo horrekin. Ba, imenarekin gabe. Ba, eta nik, ba, nik esaldu dizut, nik ez dakiz ere egin nahi dut, espera, berizki, zer esan nahi du, Euskadi, desgajatu nahi bada Espainiatik, orduan, país tercero bezala ze geratuko da Europatik jau. Eta horrek esan nahi du, Erasmu bukatu, beka horiek bukatu ziren gure gazten entzakoa. zure zeludera pozgara jura gerturatzeagatik sortu daitezke osasun kalten erantzule egiten. Eta... Amar ah. urte beranduago. Amar urte beranduago, maika urte beranduago. Hemen txe, jarretzen dugu, entzule. Ebe, behin uritu zitzaigulako biskomikoa genuela eta ez genuen ez genuena izan zen ulertu terminoa, usten genuen biskomikoa zela bien artean txorakeiak esatea, o binaka, o txorakeriak bikoiztea edo bitan esatea, ba ez, beste gauza bat zen, eta oantxe, oantxe izan dugu horren berri, eh, entzule. Eh, Beraz, eh, mm, ba, suspenditu eh. dugu hemen, hemen, <laughs> eta zertirako, saioa, ez, ez, broma da, broma da, eh! Jo! Eh, matxura! Eh. Bai! Ez dakit zure mikrofonekin arazo bat dagoen. <clears throat> A ber, nire burua primeran entzuten dut. Ba, ez eh. bakarrik nire buruaren barnean, baizik eta hemen dausazun bi, ba, bafle... Itzekin beste bat, beste ondoko mikrofono. Hemen, eta hemen ah, egitea, bai, hobeto! Ah, bai, askoz, ah, izalita, ongo da bestea edo. Ah, Ah, Arjo, ah, eske ah, eh, hortarako jartzen dizkiot ez da, orduan. Ez da, katxarrito abek. Ah, pisteko mendira. <laughs> Interruptorea da izena kana. Ah, pistutzeko botoia. Pues sus moderno, bai. eh, o sea, berri hauek beretan, eh. Baina agian, eh, Seguragoa, bueno, xure baldin badago, da, seguro, eh, egoteko. Eh, ah, bila, ze jarrita, gure <laughs> gizona, eh? <laughs> Teknikan eta marketan eta, eh? eh bai, ni eh. seguruna, seguro, go seguro nago, eh, xure bat, dudala. Mikrofonuak, I'm sure. Azko ez ditut zautzen, eh? Ba, kita dela xure eta gero neskafe eta, ja, beste, ah, beste. Bueno, bai, bai, bai, bai, bai. Ai, bai, bai. bueno, bai. eta galleta batzuekin baitare, eh? Ba, Hau, ze ondo, ze ondo, ondo. Bai. Arratxaldea pasatzea etorri geha, beraz, ba, fundamentu zinberko dugu, galleta bai. eta guzti, eta kafetxoa edo, edo tea, edo kakaoa edo zen nahi txokolatea tazan, eh? Eh, eh bueno, eh. txokolatea baita ara ah, eta tazan albadare bai bueno, baina tazan badakizu ez bai. roka tazan bai, eh, bai. ez nia bakarri daukat eh, eh, gaina bikoitza eh, ultragainak da, daukana. Ganantzia daukana. Bai, eh, bai, eh, Irabaz, irabazteko asmori... Gaingabetu erosu errean, bitan, gaina bitan daukana erosten dut. Bai. Ah. Zantziaterako, bueno, eske garestiagoa da. Claro. Eta ah. garestiagoa ah. da, ba, claro. zango da. Claro. Ni pentsaten utzela hori, ba, ONG batena, edo bai. irabazi gabeko asmori gabeko zeharkarte batena. Jende gehienak ez daki, eh? jende gehienak, hau, hau da pixkat eh, elitean gabiltzan Jendean kontua da, ez pixkat sekretua da, ah. ba, igual ez, ez nuke hemen. Claro, asto, asto, eh, eh Baina, bai. ah, no, eh, Baina ba. bikoitza duen esne hori gainera dismulatzeko pixkat. Eh, eh, mayonesa jartzen du kanpotik, baina esnea da. <laughs> Ostia, ba, mayonesa ba, no ba, egoteko, ba, bueno, bete batzu falta dira.. bueno. Hemen gauden zule, ez ubezela, pazientziaz, gure mm. txertak eta txandaren zai e, Txerta txanda, txanda txerta Edo apokalisiaren apokaliziaren zai, e, eh, etz, lehen etzen dena Bueno, nik uste eta apokalizia pasa dala, ez? Bai, ez da Bai, nik uste, bai. ja, deno gaudela, ez dakit, em, em, eh, beste fase batean ah, bai. Ez dakit, post-apokaliziko batean Amets bai. batean, edo matrizen bezala bai. gaudela lotuta horre eh, sofa batean, jo, ba. eh, tutuz betetan, ba, eta ni, kontrolatzen gaituzten hon edo ez dakit, eh? Ba, po, mira, dakit, era, eh? batean bagaude, ba, ez fundamentozko eruditzen, eh? Ni hortxe, hortxe nago egunero lehiotik bila, eta hondik anezta azaldu, eh? ez, eh? lau, lau trakzio, trakzioa lau gurpiletan daukan bugiren bat, edo zeo, mm. ez dakit, Hombre, ojo, edo eh? kuadrilla bat, ola, pixka, te, futurista puntu batekin, ola, elektrotxaranga, baina, baina baina eh, <clears throat> ezea e, bajoa eta gitarra eman beharrean ba ez dakit ba aizkora eta metraieta batzukin ba, ba. ezer bai, ezer ba, ba, bat ere ez hauzuan ezer Aizkora talatigo batekin agian. Edo eskabadora batekin. Mm. Beitu urte zarrekoan zer egin zuen Mercedes Benzeko mm. eh, langile horrek. Oso originala, Mad Maxen antzeko... Ez esan gehiago, oza, nungoa zan, tipo, zeintzun, apostu baten gatik jan. Edo, mm, ez, ez. dakit, ba, ba baina bakizu, ez gertatu zan? Zer. Ba, tipu antzaren eh, ba, despiditu zuten, ba, kaleratu zuten Mercedes Benzetik, eta tipua, ba, bueno, ba, bere... Ah nola esango no, bere bengantza propioa edo pixkat hotzean bueno, <laughs> beroa, egon gozan imaginatzen dugu, e, ba, hartu zuen, juntzan e, legutiora, eta eskabadora bat hartu zuen, hogeita mm. piko kilometro egin zituen e, nazionaletik, Errepidetik <laughs> Baina hori hori bengantza eskaladorari egin Eta gauean <laughs> Gaueko amarretatik aurrera ah, Uda Etxeko zea eh, toke dekeda hori apurtzen ah. Horrela, etxe gone inor Diskreto, diskreto eskaladora Trafiko libre izango luke eh, eh, Kriston plana, master, Errepide osoa bi erraiak zuretzako Auto, eh, eskaladora batekin Txipitxama, mm. Mm-hmm. txipitxaka, amar por hora Que puede fallar Amar kilometro duko pli, bai. pli, Iritsi izan, Mercedes Benzera Zegin zuen Mercedes Benzera, pues, nondago? Eh, pues, dago <laughs> <laughs> pues Mercedes, <laughs> Mercedes. Mercedes. Mm. Bai, bai, bueno, el dos antipoa, el dos eh, antipoa, eh, eta zer agota. Oso gustora geratu zen. Zer zeintu. Chiquito dagi furgoneta, oh. coche, ta. Oh. Uh. <laughs> Hola, cobada. Dena chiquito zuna dagi zen ba milioi euro. Eta bueno, ba eta <laughs> eta enkargatuaren eh, eh, espero de un eskentzea eh, o sea despidosaria hori, ba, diru hori bai e- ona. Baina bueno, o pilla ez zuen utzi enkargatuaren mailan, <laughs> ba, hor hor ikusten du pizka desago punto rekustendu satisfazio, baina ba ba baitu ze emozionantea hasi genun urtea. Ola ba, holako Mira, beti gausa beraz atendet, claro, horren beste pelikula ite dituz te, un día de furia hasta que ustedes historias extraordinarias, o en badago beste bat, tipo a cocha egin hasten dela tiparen tipa batera atzetit, bueno, la ah. película que usted usted, ta claro, gure ah. gaztetxoak, 50 urteetako gaztetxoak, ba Oso influen, influencia garria dira. oi da, hartzen dute, ba, eskabadora, edo, euskalo edo auto de choque bat, imaginatu auto de choque bat, autopistatik. E, e, e, ez gara konturatzen, mota zer izarten ze puntura dagoen jendeak burutik gaitxiki, <clears throat> eta eta oso oso mm. gaixo. Mm, Zer, bai. esate bateako, e, e, eh, Turkiatik etorritako kulebroiak eh, iku, eh, gabeko ikusienak badira telebista eh, <laughs> orokorretan bai, eh. Ba, dena esana dago eh, dena esana dago? Ez, dena ez, dena ez Adibidez ez da esan, ba Petroleo dagoen zitekela ziurazki Gipuzkoan e, Fontategi batzuetan ba, ni, pentsatzen nun petrolea zegoela marten Ta horretarako juna edute horrera Ba, ez, baina horretxeatik juten dira beti Aste hartetan bakarrik Ah, claro, marte delako Hombre Eta no voy a odiarte, voy a amarte. Eh, Gorrotoak alde batea. Baina utzi ezagun, no? utzi ezagun eh, mitologia grekoa eta klasikoak. Eta bai. gatozen... Eh, ah, por cierto, eh, por bai. cierto, por cierto. Por cierto. Por cierto. Por cierto, orain txerto oh. modan dagoela. Eh, eh, zea, ez dut aipatu, leno, aipatu bar nuela. Eh, kontxo, juntzait. Eh, eh, ah, bai. hori, urtea hasi degula. Bai super emocionantea, ba, menzez menzeko horrekin, gero kapitolioko asaltoarekin, gero elurteak... Ten da jenten kontzertua zegoen, ez? Oze, Bai, ba, no se, va ba, a gauza gertatzen dien bina goita bat, honetan. Por cierto, ni oso kezkatuta nago, eh, adardun tipo hori, ebakizu, eh, eh, eh bai, eh, el yeti. Pelikuletako, pelikuletako indiatarrak, India eh, bezurretako indiar, indiar hoiei edo jartzen zieten, bai. hoietako atreza batekin gainean zebilen payaso hori, eh, eh. orain badirudi eh, gozegere bandagoela. Oi. Bai, ze, vegano, veganoa da, gainera tipoa Krudiboroa eta ez zegeio eta eh, eta leguan ez omen diote ematen. Joder, ba, uste, ikuste seguro apeo crudo oso polita daukala bertan. Bere zeldakideak emango liokela. Be, mm. zelda mm, arrunta batean sartuko balute, baina claro. Bueno, esto ez dakit. Eh, pasa ez zakere, eh, bai, egun batzu, baina bueno. Ba, Olako jendea Uste eh, dute aukera, bai, bai, eh, eskaintza berezia daude txurientzako. Txuria, txuriak eta anglosa joia bat bai, zera. Bai, bai, bai. Kriston gogo. Kriston, bai, bai, bai. Seguro, bai, seguro. Bai, ara bai, biratzen dituzte. Bai, bai, bai, bai. Ba, bueno, bai, bai, ze emozionantea. Ah, ikusi genuen el Yeti, hor, eh, kapitolioa. El Yeti! Eta, el, el, el, urtea bestu gabe, ez? Bai. Bokatu da, Ai, ai, ez, ez, ez. Ez konfuitu jetiz jet, sabaterrezekin. Bai, bai, konfuitu dut nez. sabaterrekin. Taxista txiki ah, famatu bat egin. Ah, bueno, Eh, barkatu, Bertinos Osbornerekin, barkatu, barkatu. Ah, bale, bale, bai, pensatzen, bale, pensatzen un beste bat, zela, eh, kara limon. Bai, beste batekin, eh, best, bere emazteak beste batekin harrapatu duen tipo batekin naztuta. Ui, zerra ah, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ba, bai, urtea politia, zira, politia, zira... Emozionantea, Politia, zira, ba, bai, pelikuletan e, e, bueno, zen, bai, pelikuletan, beste batzutan, ez? Zebeste leku guztietan, nahiko traketx, e, nahiko goibel, nahiko... Baina, bueno, ez gaitzala ah. menderatu e, kolinak edo etxipenak, bueno, eh, eh, errematatu gaitzala. Esperantzarako mm, bat bota ezakegu hemendik. Ah, bai. Eta lagunok, lasai, osea, a ber, urte hau, a ber, aurreko urtea, hogei, martxoan hasi zen gaizki. Mm, bai. Baina urte hau urtarrietik hasten da gaizki. Orduan, ba, bueno. ez da okago ez zer galtzekorik. Bira, bakiz eh, ez zertatzen dan. Gari batian urteak erosten genitula e, komertzio eh, txikitan, e, urbiltasun komertzioetan, eta gaur egun e, ba, amazonetik, amazonetik eskatzen dituzte, eta ala atoz, ala atoz, kriston garantiakin. Eta gainan hemen hori ez jarri nahi digute bat. Eh? Amazon bat? Alma, bai. Almazen handi bat? Al, a, almazon, almazon. Almazon handi bat. <laughs> izan ziteken Amazonia bat eta zuaitzak eta ez hori ez izango. Ke ba, ke ba eta, ez, ez, lan postu pila izango dira, ez, eh, droi, Hombre, drone, gidari, <laughs> eh, eta que ez da. <laughs> E, eh, torkizuna hemen da, jartzen! Globo <laughs> enpresa antzeko mm, zea batekin, bueno, clausulekin eta... Eta, tipo, izena bitxia duen tipori Jeff Bezos, etorriko, etorriko alda. eta zein da hori? Jeff Bezos. Ez dute esagutzen. Ez dakit ondo esaten dudan, ze bere abizten esaten desu bakoitzean mikrofon, mikrofonari ez diozu bateren mesedik que iten bezfos, bezfos. Ah, bueno, claro, baina ahora en covid eh, es, es, es, es de Torrico de Nik, baina por itzalitz ere, eta eta eh, enberituaren eh, semia adibidez hor eh, inagurak ez, inaugurazioan, ez? Mm. <laughs> Muñekoarekin, hiruakor. Jode, pues. Vale. Bai. Hombre, ya. Ba. mérito a... Ya, ¿Etorri da? Zen? Emeritoa. E, emeritoa? Meritoa e, e, bat du, bai. Edo emiratuan dago. Emiratuan dago, bai. Emiratuan e, eh, komunikatu bat du, hortikan utzi dizut gero jarriko dugu, entzun dugu, bai. Komunikatu txiki bat. Zer detaile bere parte. Ba, ba, betikoa, betikoa. Urtero, urtero bakizu iruzpala. Bre, bentzat, gu ordaindu diogula dena, ba, bentzat, eh, gutxienez, ba, mezu bat, eh, uste hau, zerbait, ez, uh, bueno, tabakore bila jona, ez, eh, hau, uh, ba, kalo, ez dakit. Eh. Nei berdintza, nei berdintza, bueno. paternitate probak egin nahi ez ditunetik, ja, ez diot, Ai. kasurik egiten. Ai, la leche. Ez diot telefonartzen, ez diot. Bueno, bueno, bueno. Ba, lagunok, eta beste gauzatxo batzuk gertatu dira, eta gertuago gainea, eta haue... Bai, ze, ze bizitza horako da, eh, bai, bai. da bueno, entropiaren prinzipioa. Bai. Gainera gaur uste dut... Gauza eh, gertatzen dira, hemen, han, han, <laughs> denak batera. Bai, ba, restrizio, restrizio, ba, mm, bueno, badakigu, ba, ba, e, e, bueno, etx, e, gauean ezin dela, gaueko amarretatik aurrera kalean egon, ba, ba, eta, bai, baina... Eta zein nahi dezute, ba, gabeko ba, bai, ba, ordu txikioetan, ba, bakalian, ba, ba, zuek, eh? Gaueko amarretatik aurrera, ba, birusa ez da bilela hortikan, ba, ta, juten da. Ba, ia, sa, a ver, a ber, ah. gauza dien bezala. E, kaletikan zoazten erdien, e, erdiak, hain zarete itxusiak, virusak ez duela ez da geratu nahi. Eta beste guztiak ah. guztiak daukagun bizitza, e, <laughs> gaur egun daukagun bizitza fantastiko eta eta hain ez aspergarri honekin ba virusa aspertu eta txera joaten da no pues, eh, bai, bai, eta ba, dirudienez ba bueno Donostiako aldezarrean ba gure zip ak ba bueno ba betikoak egiten eta gure ertza Eh, gure ak Oye, ba. mute botoia utziko, eta eski eh, jolaztea, ekin, goi, do. Ah, mutea, ba. mutea, eneria, brakek zaltira, braketa. Ah, braketa. zait. <laughs> Bueno, ba, eh, hori, ba, horri bilidia, ba, ba, esango nuke, batzuk esatute aspaldiko, aspaldiko partez, baina, ia beti da nik, daude horrela, holako jarrerarekin, Eta zein oldarkor eta zein jaitoguer moduan sartzen dien alde zarrera, ba, berein <laughs> katxarroek eta... Doktorio, bueno, agarretu zaitu hori jaitoguer. Jaitoguer, eh? Jaitoguer, bai, jai, jai eh? bai. Flipatzen, eh, no? Jaitoguer ezaren flipau hori eh, loka akademia poliziakoa, ba, bai, bai, bai. Ah, hori zan altua. Ze pelikula txarra, lenguan botazituzten berriz, eta, eta, pen, eta pentsatzea, eh, hori eh, hori ikustea eramaten gintuztela, zinera. Bai. Zer egin genien gure... Gure... Pues, Ni bere garaian, fíjate tú, filme horrekin filme hori ikusita, ba, hori pa izateko gogoa sartu. Hori ez da filma bat, hori basatik eri bada, hori hori hori atentatu bat da, hori hori... Ertzaina gara, eta zu ere izan zaitezke. Eh, hori pentsatu nuen, eh, ba, eh, eh, loka kamia polizia ikusi nuen ean. Nien nago dinean, eh, nien nago dinean, barkatu. Bueno, hori duela asko. Eh? Eta, bueno, ba, guazen, asko, asko, guazen bai, arira zuen, nazka bai, bai Guazen arira, hori da, asko, asko <laughs> Eta, e, pues hori, alde zarrean zegertatu dan Ba, dakizutenez, ba, bueno, sartu ziren asako, jende, bueno, gaztea, kelduak eh, denetarik, eh, bizilagun asko, ba, eta, eta jendea matraia zurra ba, lertuta hospitalea. Zer den tradizioa, zer salberik ez dagoen bueno, eta bakizu, eh, eta hau eta beste. egiten, estado polizial batean gaudenez, ba, proetxatzen nahi diako biden asuntu hau, Eta aguatzen entzutera, ba, nasketatxo bat, ertzaina gara mm, kampaina, nasketa ba, ba. erraitatearekin. Ba, bai. neri gutxi iruditzen zait, eh, dauden restringementuak, egeo hitzen deu, eh, ni bueno, ba, oso mazkatuta nago, eh. Eta, beitu, e, zea, e, nola da, e, spot hau ondoren, entzungo dugu, kaleko urdangak taldea, zipaioa oh. zipaio eh, eskenita. bai. baina, baina, baina, baina, baina, zein dizute, zein dizute gure mutilak, gure neri, eskerrak ez nengoen alde zarrean. Txapel gorri jatorre eta, eta, eta, Beste eta, eta, eta, eta, Bera bada, bera ere bai, eta horiek guztiak ere badira. Ertzaina gara, eta zu ere izan zaitezke. Bai zuretzat bai besteentzat entzat onena nahi baduzu. Zure garapen pertsonal zein profesionalerako lanbide baten bila bazabiltza, hauseda zure aukera. Nieto nieto nieto Ertzaintzan sartzeko zazpie hon lanposturen deialdi berria. Egin zaitez Ertzain. Zure torkizuna da. Eusko Euskadi, Auzolana. Vamos a tirar a la, vamos a tirar a la, vamos a tirar a la, vamos a tirar a la, vamos a tirar a vamos a tirar a Ertzaina gara, eta zu ere izan zaitezke. ze dokumentua entzun deguna, laguno. Ah, es que, eh, bai. vamos, gogoa que maten digu, oa maten digu. Oa indikan ez naiz eh, osatu, ez naiz osatu, eh, benetan. Eh. Ertzaina gara, eta zu ere, izan zaitezke. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, bere arazoak, bere arazoak, aire izala, bai, bueno, bueno. Bai. Ah. Pues lagunok, eh, nahi bat zute <laughs> zipa izan, gu da hemen rekisitoak. Osa, zer eskatzen duten sartzeko. Eta benetak... Gainera horrela dugu behar e, Atera dugu beraien goi horriatetik. A ber, ez duko gorik, eh? eh... E, da lagun bat entzago. Nena no? <laughs> ba, bueno, ba incluso onta zitzen dugu, nena ba Eh, <laughs> bueno, bueno. au, Bueno, dinean. Nena aginean. Beitu. Ah, pues beitu. Rekisito bat. Hemen eh, sortzi urte beteta izatea, eta 38 sortzi izatea. Orduan, eh, zuta biok, uste kanpon. ezin no beteta. Bueno, earki beteta bai, pare batetan ere. Bueno, bai. Bueno, beste bada, ez da, altuera. Altuera. Eh, baina intelektuala, eh, morala... Eh... Intelektuala aurreago dator. Eh. Eh, baina, zuk zenbateko esango zenuke? Zein dela gutxiene? Gutxiena. Gutxienekoa? Gutxieneko, Gutxienekoa, ba, garai batia, bueno, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bat eta irurogeita bost, zei gizonezkoetan, gero ego zuten bat eta irurogeita behatzi gizonezkoetan, bat eta... Iru, bat eta berrogeita mabost edo berroi... Ondo, Lehenago ondo, ondo zinen. Bai? Bat, irurogeita bost metro. Hala. Bai, gizonetan. Emakumeetan bat iruro gehi Ba, ba, ba, goratzen ditugu er, ertzain bai. asko Roberto López Ufarte, Diego Armando Maradona <laughs> eh, Leo, Messi Egia da, egia da bai. Eta gero, bueno eh, Orain bai, bai ez datorrela intelektualki Ah Edo, bueno, e, ikaskuntzak Eskatzik uste Ikaskuntzak Estar en posesión del título de bachiller Ojo Eh, sea, Madrigo Cifuentes si horrek claro, claro, claro, posesioa sí, sí. bazeukan Hori inoen ez du esaten berea izan behar Zuk eduki egin behar Norbaitena Ez du, du jartzen atera behar dezula edo gainditu behar dezula batxillerra. Eh, edo ki egin behar dezula. E, e, o sea, dago, baina irakoleko dut testualki. Estar en posesión Libera, liberalismoa, liberalismoa. Eh. Equivalente, equivalente ah. o cualquier otro de nivel superior. Claro. Equivalente izan daik. Que haya podido usted adquirir o le haya adquirido su familia. <laughs> bueno, es que zer da equivalente edo eh, eh, ordezko bat, ba, agian izan daiteke, ba, ez ba, elkarte bateko bazkidea izatea kate gastronomiko eh? Edo Baina Ez dura uzoko parxiz eh, Baina hortarako Tramite asko inberdira eh, Eta sinai asko eta birdira Ez dakit hortarako igual Zura dira prestatua Zura uzoko jaietan patata tortilla lehiaketaren Zea, saria Agian Horrekin sartu zaitezke ah, ah, Agian Bueno, agian municipaletara Eta gero municipaletik Bueno, nere hau egia esan Tortilla saria egiten da Baina tortilla rusa tortilla bai. rusa ditzen den gauza bat. Eta mayonesarekin? Ez, eh, sei, sei zati dira, eta batean, ba, eh, oparitxo dago, eta Oi, ba. oparitxoa jaten duena, ba... Bueno, ba, <clears throat> bidai Bueno, bueno. Ba, beste zea, eskaera bat da... Bai, Beste, en, estar en posesión ere bai, eh? Jartzen du, eske, ahi ba. A, a, El permiso de conducción B. Igual, <laughs> igual inberto lirateke pixka bat, eh, garaietara, garaietara pixka bat, eh, ez? egokitu, ez da? Ze, gaur ja posesibidade puntu hori, ez da, ja, poliamorraren, polimnaitasunaren eh, eh, garaian. Ba, <laughs> matxura, hemen zifuentazoak egin daitezke, ba, lasai asko, ze jartzen du, estaren en posesión del permiso de conducción B o equivalente, hau da, ba, <laughs> tricipoa baimena. Ah, vale, vale, vale. Equivalente. Ya, equivalente que nahi du. <laughs> Oh! Eh, incluso giri batei posible jo <laughs> zula karneta kendu eta <laughs> horrekin ere modatzen zea, ezta. Eh, Tori, eh, bestearen karneta, Tori, ba. Bai. Hori egin daiteke. Ez du kontrakoa esaten. Urrengoa beste bat. Eh, mm, eh, Eh, hostia no la ha hecho el joder de repente eh, eh, exclusio exclusio médico joder, no estar curso Mostar incurso en el cuadro de exclusiones médicas. Ez dut ulertu. Hau da, ba... <laughs> ez dut lertu. Ba, ba, zure gaitasun fiziko edo mentalak <laughs> ez pa... Eh, pa baizute... ez que mentalak... Ez, ez, eta nola zartu dia guzti hoi. Eh, mentalena... Eh, Osa, ez pada komeni garria <laughs> izatean. Ez du polizia izatea, ba... Zuta bio, kasko zobe. Burutik kasko zobeto gaude. Bai. Horrea sartu dien, oiek, daño oso, oso, oso, oso bazaude, bat daude, ah, mesedez. Beitu, beitu, oso importante, hau, ah, bai. este... asko, asko, asko, asko, akatu bat eta oso psikotiko bazaude, daude, abizatu mesedez. Mesedez, bai, bai, bai. eh, Esta aurrengoa, Espainiar naziotatea izatea. Ah, nola? Espainola izan. Nola? Bai. Zergatik. Nola, baina hau este... Hemen ez du jartzen, ekivalente. Hau ez da, <laughs> eh, edo, Ba, hemen ez du jartzen ekivalente. Hau da, ena ez da, ez du balio. Ez que mengo izateak ez dauka ekivalentziarik. Mesedez. Euskal Herriko mesedez. mesedez. A ver, burrengoa. Eh, da... Ostia. tua ez izatea. Askotan. Delito doloso batengatik. <laughs> ba, delito goxo bat bada, <laughs> aldiz. Lasai. <laughs> Hau, ez da ipa, ipajaldeko eh, e, zea EITBko. Gure entzulek daki, egiten dezela, ba, delito doloso, doloso, fran, doloso, rek, fran, doloso. horren delito doloso. delitoak ez dira, dolosoak <laughs> izaten dira, eh, pertsona bati eh, mina edo edo kaltea eragiten diotenak. Bera da modoso, modosito. Modoso. baina No he sido condenado por delito doloso. bai. delito doloso euskaraz nola da? Zer da? E, bueno, zer ba, da? Ba, <laughs> normalian eh, ez dakit nola esango ba, litzateke. Eh, esango denuke terminologia juridiko batian edo, baina gutxura bera gaztereraz, ba, nik uste horre, hori esan nahi duela, ez? Esan nahi hori, hori duela. Ba, pertsona bati, bueno, ba, kaltea, eragitea, kaltea, kaltea fisikoa edo mm. morala bezala. Pues hori, eta gainea, bueno, ba, ez, ez inhabilitatua ez egotea, e, eh, zea, ba, funtzio publikoentzako. Mm bai? Ah, eta, eta, mm, bateria euneko irurogeita marrean kargatu edukitzea <laughs> eta, <laughs> bai. eta er, guztiak pasiak, ez? Baten du zaibor baten zea direla. Bueno, bueno, tira. Bai, eta azkena, azken, azkena geratzen da, gogoak baldin bazute, eta aurrekoak betetzen baitzue, mhm. ez da zaia, bueno, <laughs> bueno, azken aurrekoa ez dut eskatu, ez ikasketarik edukitzea. Nik agian ez dut eskatu, bueno, diru ere ez dut eskatzen. Ja, bueno, no se, matxura, nik agian delito doloso bat egin deta, ez da kit, ez naiz kontzientea. No la. Edo ni agian ez naiz espainola ez naiz eta ez naiz kontzientea, baliteke. Ja, bai, hori da. Edo... Ez, eske, que, mm. mm, zer raroa. Eta azkena da, mm, Eh, procedimiento selectivo de ingreso. Joder, no haber sido excluido de un procedimiento selectivo para ingreso en algún cuerpo de policía del País Vasco por la comisión de falta grave o muy grave. ahora beste modu batean. Hemen ez ditugu beste, beste, besteek bidaltzen dizkiguten soberak nahi, eh? Hemen ez etorri, ez ba, ez zure lehenko aukera izan bada, polizia nazioa izatea, edo, edo, ah. guardia zibila, nahiz eta diru gutxiago eh, ah. soldado soldatan eta eta bar, ona ez etorri gero. Ah, <laughs> hori esan nahi du, osea, hau da, ez dutela frustratuak eh, eh, onartzen? Ez, edo, edo, ah. edo, edo, onartuak. hartuak edo, oh. edo beste beste modu batetara esan ba, hori aletik aletik <laughs> eta oi ba eta zin da Eta hemen, eske ez dakit, de eh, matxura. Musu bat aletiz, aletiz alentzat, eh, hemen dik. Eh. <laughs> Ah, Espainiako zerbait, ez, eh, irabazi dutela. Eh, ez, eh, ez, uste dut egin zeutela, Holandako super <laughs> ah, bai. ba, Hori, ba, e, claro, es que men, eh, ingresa en algún lugar, bueno, pues, bueno, bai. bueno eh, eh, azken hau, es <laughs> aquí, eh, o sea, zergate cortu dugu hori, guardia zibila frustatua da, claro, nahi zolako, etzan apuntatu, eta mm, sartu zan ertaina. Baina, hau ze, baina, hau ez especialitu da dira, ez gero, o sea, zizango da burrengua, ahi ez, prosegurrekoa, kasiko dia, esaten, ah, ez, ez, ez, menen ez badizute hartu polizia izateko, ez badizute, Hemen, mesedes, eh, ba, ba, ba, mesedes, azkenean, zeinek, bete beharko ditu lan eh, hain beharrezko horiek? Ja, bai, da, da zaila, da zaila, oso zaila da. Eta rekisito horiekin, ba, ba, bueno, rekisito, rekisito naiz, eta bete, e, hori bete, ba, ez dugu nahi, ez dugu nahi, zinpaiezatea, eta listo, ero, eta, ez, ez, ez, ez, ez, eta ez, Baina ez, ez, ez, ez, ez, zen? ez, ez, Hostias. Vale, eh, eh, ainitzen esaten eh, hemen, eh, lagun bate ba, bai, bai, ba, leioi dula ta. Eskerrik asko sua bidaltzeagatik. Eso mm. Ez horretik motel. Eh, esantzion, esantzion jainkoak eh, eh, zeari, eh, eh, prometeori. Oi. Bueno, matxura, ni eh, zetitze, baina pixa gure dakat eta bai. jo, momentu txobatean komunera eta bitartean zuk segi Bai, bai, bai, bai, bai, Baina uste delkarrezketa ba, da, bueno, iritsiko da orain gobidatu bat eta ni mira, utziko diot nire lekua berari eta komunera noa batian, bale? Hemen... Eh... Daki zuen bezala, entzule maitiak, ba, mentxe noiz behinka, noiz behinka, e, perpetramentu honi, e, irratxa jo baten e, itxura eman aian. Eta horreziatik, ba, hemen egara hilatzauetan, e, e, gobernatzen gaituen kasta e, honek, ba, bakizue, inoperantzia duela e, seinale ikurra, Eta zirkustantziak gainditzen dituenean badakzue eh? erlo jubon bat bihurtzen zaizkigula, eta oain eh, hainbat eta hainbat COVID, eh, bueno, eh, zea, eh, murrizketa, COVID-aren aurkako berri baten zai gaude, pakete berri baten zai, azte paketea sartuko diguten, auskalo zen izango diren urrengo okurrentziak, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba gure politikariek, ba, zehozter egiten dutelaren itxura behar dute, etengabe, naiz eta ez dakiten ze demonio egin, eta, bueno, horrengo izan daiteke, ba, etxean, eh, eh, Ba- balkoietan kaka behar iz, egin behar izatea, edo, edo ez dakit, edo zigarroak ere ezingo ditugu erretxean, edo ezingo dugu ez dakit, edo ez dakit, edo li, limoia bate gustoko ez dutenek ez dira ateako azteazkenetan, edo burusoloak ezingo dute ezin erajun, edo ez dakit, baina ez dakit entratu zaeten, baina e, eh, Madrigo elurten ondoren, baspeinako jaiotzen elkarteak, jaiotzak, eh, jaiotzak, ze politia, eh, tradizio hori, eh, jaiotza, belena, belena, eh, eh, asociación belenística, du izena, josu. Mm. Eh, ver ba, eh, ez eh, tira telebistako monstruo hor, eh, fanak izango ez Belenak, hau da, jaiotzen, ba, jaiotzen elkartea. Mm. Ba, elkarte hori, eh, horixe, hori xe, eh, ze, Madriletik eh, erori den elur, mm, ba, bueno, elurte hori, azken mm, eh, ondo, badut, hemen eh, pasai guten notan, ba, azken onduan ari dira aipatzen eh, mm, aipatutako asoziazion belenistika honen. Bozera esan du, ba, eh, eh, eh, eroitako elurte guzti hori, ez dela elurra, berez, beste gauza bat izango litak, litzatekela, hau da, politilenoa, politilenoa, mm, bai. po, po, a, korxopan jartzen du hemen. Bai, bai. Baina a, ah, e, eh, argudio hauek hobetu lertzeko, euskaloz hm. ze argudio diren, e, gurekin e, eh, du e, e, ongi etorri, <laughs> ongi etorri, e, gure gu, gu, e, ba, bueno, el cartel en lendakaria, e, Belen Artzai Kaganer. Hm. E, Kaixo Belen, kaixo. Kaixo. Kaixo. Durira, oh, kaixo. Eh, beno, no lo ha saldu cosenigo Madrid generoitakoa. Eh, ez dela eh, elurra, ez dela euria, eh, ba, ez zik, Bai, elurra, elurra, ez da, ez da elurra, ez da lurra. Pl plastikoa Bai, bai, eh, eh, bai, bai, dago, erori de plastikoz gama lutak, zuaitzekin eh, jutzen ditenean, hauek erortzen dira plastikozko zuaitzak zirelako ere, bai, zuaitzak plastikozkoak dira. Ah. Eta sasi, elur hori, kompaktatzen baduzu, eh, txok segiten baduzu kompaktatu, eta txiskero, metxero batekin, nola egiten, badiozu zu, amaten badiozu metxeroarekin, ba, barretzen baduzu, ba, beltzatzen da, Belen beltzat da, eta plastikoa erretzen dezu, nea, nire bai beltzatzen da, e, Belen, beltza, eta, txiskeroarekin erretzen dezu, nire gauza, ze, gaza da beltzen dena, Eh, bueno, bai, bai, bai, adibidez, adibidez, Belen, Ollasko bat labean sartzerakoan, denbora, gehiegi, eh, usten badezu, astuta, gehatzen bazaizu, hmm? eh, baitare beltzatu egiten da, beltzatu no. egiten da. Onda jena, eh? eh. ze, ze, zein hau zuez, jate, negazionisten ez dela, ero? ¿no? Eh. Baina, zein sí, respetu falta dena, ure, be, eh. beltzatzen den oliaskoa, plastikozkoa dela ere bai, mm. claro? Mm. Adi egon, eh, adi egon, adi egon zer esten dezun aragia dela pentsatzen, eh? Osa, hori, eh, abel, oi asko, abeltzatzen bada plastikozkoa Hori da. Ba... Eta, bueno, bueno, zutan jartzen nahi ez, eta nire manoa. Nire hemen dit, zubidu baina, eta manoa. Beste ari gabe, agur, agur bai, Belen hemen utzi berko dugu, eh, Belen hartzaik aganeten eh, elkarrizketa hau. Eh, ba, gizuen, eh, gure sponsorek behartutako eh, oh, sekzioa dela hau, eh, klinika da, da, da berren eh, sekzio bat, bai. eta emakume hau ere plastikoa, plastikoa bai. izango zen, ez da? Ez, zutan... Ba zegoela esango. Atera den tipa hori, ba, e, e, benetan, oza, zutan zijoan. E, eh, e, bai. ari zan e, urtu, urtzen, urtzen bezala, oza, bai. Terminator bai. antzeko, bai, efektua, bai, bai. Hala ere, oza, emakume atsegin erutu zaite, eh? maja eta atxegina, bai. Ah, bai. Bai, eh? eh? Ertzaina gara, eta zu ere izan zaitezke. Ez egun nahi, ez egun nahi, entzun ja, bueno, batzipakean. Bueno, ya, ja, a ver, pixka, eh, eh? Kezkatzen hasian naiz, eh? Zer, zer esan nahi digute eh, eh, eh Ezakit, Inguruan gabiltzan, gabiltzan artean eh, ertzainen eh, bat dagoela, ala? Eh? Ez, edo gogoa izan genezakela hori zateko? Bueno, a ver... Edo rekisituak betetzen ditugula? Infiltratu bat badago... Zer da hori? A ver, infiltraturen bat badago, hemen bentsat, hemen gauden bigela hauetan, mesedez, manifestatu da dila. Hori da, bai, esan. gila esan, ba, dauzkaten, eh, eh, dauzkaten eh, komplementuak eta, eta baldintza ekonomikoak, ez Ertzaina gara, eta zu ere, izan ez, Bueno, argi dago, matxura. Ez, ez gara gu. gu Guretzako ez da, mezu, baina agertzen da. Ez da, ez da, ez da, e, ze misterio izan daiteke hau? ez da, ez da, ez da, izan e, psikofoniak. Hau da, e, zea, ertzain mamu psikofonikoa. Ah. Bueno, e, espektro horretan sartuko nuke, espektro hau. Hau txe, espektro hau. Espektruna. Arlo, arlo hortan. Ai, espektro, espektruna, arlo. espektruna. Ah, espektruna. Zego gora penak, bai. zego gora penak. Ai, pues, bai. Eun da hogeita bos, eh, sortzi barkatu. <laughs> Bat, ja, hilo ditut. Bai. Eun da hogeita sortzi karekin, eh, egin daiteke. Eh. Adibidez egin daiteke. Kakili koko kulo kakiki kako kako kaki kako kaka Kuki kaki koki koki kaki Kuki Eh, ka eh eh, estupendua Bai, deitzen diogu, deitzen diogu, eh, teknorrapa bai Binarioa Edo trapa eh, Trapa Eulibat jatik Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Ba, eta denen denon nitzetan eh denu nahoan barkatu ahotan dabilen ez binariotasun horren Aldeko ere badukagu, ez? Guk ere egiten dugu musika ez binarioa, hau da. 0 bat bat 1 0 1 0 1 0 bat 0 bat 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Zabortegitik, bueno, lagunok Bai Baguazer entzutera gaurain Zea, gomendi batzuk Bai, eh, eh, bai Abestitxoren bat dagore, bai Surrealismoaren bidetik galdu gaite zen Tartean dago, los koronasen maldito refranes abesti bat Bai, bai, bai, bai, balio esatiak. Bueno, posible da. Posible da 2000 eta emeretzian e, e, trena bukatuta egotia gure lurraldean, eta horretarako eman, eman behar dira hainbat pausu eta hainbat tramitein behar dira. Eta gero ahaztu, eta gero ahaztu. E, eta e, beraz e, hainbat gauza e, e, jarraipen e, jarraipen zorrotzain berdu mm, data betetzeko esan dut e, nik ez dute baina e, bai mm, e, ba, e, gu, mm, mm ba da bakarrik e, e, eta e, mm, e, beraz e, eta e, eta e, mm, e, beraz e, hainbat gauza e, e, ba, e, gu, mm, mm, ba mm, e, beraz e, eta e, e, ba, e, e, eta e, mm, e, beraz mm, e, Los cuentos de siempre Gurekin eh, enpresa eh, Gurekin bi izati da eh, Eta Biak Egin egin da daude e, mm, aurre, aurre ikusita zeuden e, e, bezala egin da daude e, gobernu eusko jorralitzea aldetik, ba, noski bere, bere e, Eingo dugu eh, mm, gu, ez daukagu gure eskuartean SBS pentsatzeko gauzako ker daude. Inork ez du Eusko Jaurlaritzara jo zerra izkatzen. Machura buruan, baibili munduan Aste artero Machura buruan, baibili munduan, izorratu zaizte Machura buruan, Cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sentir gratitud hacia vosotros. Me habéis dado por todas las partes por todo ello, me propuse dejar mi trabajo para dejar paso a la princesa Leticia. El príncipe de Asturias tiene limitaciones, así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana a la reina. Transmitiros que estoy metido en un gran pollo. Por todo ello, consideré preparar el relevo. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español por contribuir a lograr mi bienestar. No puedo sino sentir orgullo hacia vosotros. Me he sentido como un rey y he gozado con vuestros errores y vuestras limitaciones como sociedad. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo mi bienestar y no vuestras aspiraciones. Y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi contrapeso. etorriko txartela ez duen Europako tren bakarra ezagutzera. Artu joaneko biletea. Eta etorriko az. Ah! <laughs> Artu amar bidaietako bonoa joan etorriko bidaia egin ahal izateko. Eta berriz erabili nahi duzunerako, kadukatuta egongo da. Ah! Ah! Garestia, deserosoa. Amazazpi geltoki lau kilometro eskasetan. <laughs> Zatoz, eta pasa gure torno eta kontroletati. Auschwitz edo basauriko kartzelan sartzen ariko bazina bezala sentituko zara. Zatoz gure supergel tokietara, Bilboko metrokoak baino handiagoa, baina era bat utxi. Eusko Trentxisteak! sala esa igulaco falta. vive público en marca. Es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa. Y me da igual cómo lo hagan. Me da igual que lo haga el señor Ares, consejero de Interior, la policía, el fiscal o el vicepresidente del gobierno que venga en su avión privado a impedirlo. Machunga buruan, Ei, entzule! Kezkatuta altzaude, lasai, hemen dago eta txerra etoka berria! Covidaren aurkako txertatzeko kanpaina hasia ja da, eta jakingo duzuen ez, ba, badaude, hainbat eta hainbat txerto marka eta zapore eta forma eta... Kondo ja bezala? Ba, badira ere fabrikantes berdina, ba, badaude, ba, adibidez eh, mikrofonak izorratzeko bario eh, duen <laughs> Pfizer, Pfizer hori, edo moderna, ui txik, maz, eta guzti horiek. Baina, e, zorionez, gure klinika da berreko e, adituek, eh, gure ba, babesle maitiak, ba, lortu du azkenian, e, ba, garaiz, justo garaiz, eh? ateratzea bere txerreto berria. Beste komunikabidetan e, eh, ez duten oski ez da aipatu ere egin. Baina gu, e, buruan debili munduan, e, libre baten kideak izan da, ezin dugu asunto hau aipatu gabe utzi. Ba, bakizu, eh? ba, ba, ba egiarekin daukagun kompromezu, mm, a, a, a, eta, bueno, ba, baita ere, ba, ordaintzen diguten gatik e, klinika berreko lagunek. guzti hau gure gizarteari azaltzeko eta argi, e, argitu dezadan gure eh, <clears throat> ikuspuntua, bagun bat dugurekin, eh, klinika darreko biologia taleko ardura duna mm, dugu bera. Ester Tokokos, Ester Tokokos, kaixo Ester. Kaixo. Arratxaldeon. Kaixo. Ez asko ikasko, Eh, Eh, zuri, zuri Ester. Ester tokokos, azteko. Eh, esan aldi guzu Ester ba, hmm. gatik eh, klinika da berren Bai. em, eh, zergatik ikusi duen kritika berrek eh, ba, ba, ba, txer, alortzeko lasterketa eh, ba, zorontan saltzeko beharra. Bai, e. noski, noski. Bai. Ba, begira, guretzako txertoak eko txertetzea, oh. otxo txertore txer estrategikoa da. Eta doktor jauna, otxo, otxo implikatuta itzan da, atxuntu honetan barkat, barkatu zer, ondo zaude, ondo zaude. Bai, primer ze zeba? Eh, ez dakit, ez dakit, mikrofonen, mikrofonen arazo bat izango da, ez da. Gira ah. aurrera, eh, jarraituz, eh, eta zergatik, eh, zergatik da, hain sektore estrategikoa, eh, txertarena, klika darrentzat, eh, erizin ere Bai, ba, ba, ba, batez ere, diru mordua ematen duelako. Ah. Diru agatik egiten dugu. Bai, Osas bakuna da jendeak balora txertotzen ez duen faktore 8 garrantzertua, baina ez du balora txertatzen. Eta han egon behar garagu, jendearen osas bakunaren kontura bizi txertatzen. Bai, diru agatik. Jo, arri, arri, arri. Bai. inundik ere espero, baina ez dakitun dulertu den. Beze, eh, eh, eh, esaten e, izan ester hmm? klinika da berren txertoa sortu duzuela dirua irabazteko. Txerto! Txerto! Bai, oh, e ah, egia ah, da, txerto, txerto. Bueno, ala da, ala da. Arritu egin azu. Zaten da bezala txerto, bai. Arritu egin azu. Dira batek egiten dugu, bai. Bueno, eh, arri eta garbi. Bueno, baina alere, ba, gure egizartaren zat, eta, ba, bueno, ba, ba hartu nahi duten entzat, hau da, eh, COVID-aren virusetik eh, babestuak ba, bestuak zitutu nahi diren entzat, eh, er, eraginkorra eta erabilgarri izango da, ezta? Ba, tira, ga, gainera, lagundu albadu, Ba, ongi txertorria, ez da, gure asmoa da, ahalik eta gehien azitzea. Covid Brian, saski baloiko jokalari ospetsuak esan zuen bezala, ahalik eta altuen iritsiko gara, baina garrantzitsuena da nola erori. Ah. Bai. Eh, bueno, atos, eh, <clears throat> eh, az, eh, azken galderetxo bat, ez eh, zertoko kozaz. Eh, eh, biar bilera duzu, eh, la biarekin, ez da? Eh, zez espero duztu, eh, bertan adosko Ez, ez, ez, gu, gu sindikatu abertzalekin ez gara bilduko biz. Eh, ba, barkatu, esan nahi duan, nada, bilera duzuela, la bi, la bi eh, erakundarekin, ez, ez, ah. Ah! Eh, bai. Eh, Bakiztu, eh, eh, la, bi! Covidaren eh, krisialdia gestionetzeko sortu den erakundea. Ah, txantzuio! Eh, biar duztu, ah, ba. beraz, bilera. Bai, bai, bai, bai! Ah, bai, de Montre, bai, bai, bai, egia da. Ba, biako bidieran, espero dugu, gure txertua behingoz, ona txertzea Eta, alaz bada, ba, ze, ze, ze, ze, Ba, virus berri bat asmatu beharko dugula, gutaz sinesteko biz, beste ez gaituzte serio hartuko biz, eh? Eta ez naiz ere ez ere asmatzen ari, gut badugu gure txertoa probatu duen jo bat. Eta primera covid dago, eh? Primera covid dago. Eh, Brexit, eh, Brexit. Brexitik. Ah, ah, bai, eh, baluzue zertatutako lagunik dagoeneko, bai, eh. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai! Eh, bai badira, bai. A ver, laguna, laguna ez da. Um, Precisamente eh. ez da laguna. Dako baia bat. bai? Bai. Eta, bueno, horregatik esperi txertatu dugu berarekin. Ba, laguna zelako, nahi baduzue elkarri txertatu, bere kontaktua eman aldizuet ai, kontaktu baina, kontaktua izan gabe bakizu, neurriak hartu behar eh? Bai, eh? eh bai. Distantziak da. Eh, Nenoski, bai, bai. Bueno, gu beti neurriak hemen zorrotz betetzen ditugu, milimetroz edo kilogramoz, baina bai, beti neurriak betetzen. Hm? Tira. Ba, ba, covid bere kontaktua, tori? Eh? Ah, eta eh, berak kontatuko bai. zein ezainen pozbik dago gure txertuarekin. Eh, bai, bai, bai, bai, oso, oso, bai, oso, interesgarria, bai, bai. bai. Eskertzen bai. dizuegu, eh, gurean... Eh, eh mm-hmm. eskertzen dizugu, esan edute gurean egon izana, eh, eta eman dako azalpen ezaparte, ba, bai eh, kontaktua ere eh, eh, eskertzen dizut, eh? eh kontakturik gabeko matea. Eh, mm-hmm. eh esterko, kokos, esterko bai. kokos. <laughs> Bai, klinika berreko virologia ah. ataleko ardura duna, mil esker. Ez horregako biz, urrengor arte, bakuna matata. Bai. quiero que hables mal de mí. Ser un hijo de puta, un gran hijo. Este gesto es algo muy típico en nuestros bares, echar el al suelo. Tenemos la costumbre de llegas, te comes tu pincho y acabas tirándolo al suelo. Hacemos así y Pero puede que esto no se vuelva a repetir. Los hosteleros de Bilbao quieren acabar con esta mala costumbre. Creo que tenemos que ser de otra forma, pero sin que ofender a nadie. Estamos cambiando un poco la, filosofía y estamos haciéndonos pues más limpios. Así pretenden dejar atrás aquellos tiempos en los que tener el suelo lleno de era sinónimo de ser un buen bar. Yo desde que he nacido se tiraba y cuanto más sucio ese bar era mm, más clientela. A partir de ahora pondrán recipientes en la barra, colocarán pegatinas informativas en los locales y repartirán servilletas con el eslogan. Me parece una muy buena idea. Es una campaña muy sencilla, la verdad. Cuesta, pero es sencilla. Me parece una medida perfecta. A ver qué. El local parece que está más moderno, más limpio. Y es que ya lo dice el eslogan: en cesta, que no cuesta. filete de vacas locas, cerdo y pollo de cloacas, aceites adulterados, vaya mierda que tinglado, el que nos tiene montado. colegia bien lavada, bien lavada y bien peinada. Se llevan a la chelito, la celito era muy maja, pero se piró a la tumba por comprar en las rebajas, por comprar en las rebajas. comenzar recordando primero a las personas que han fallecido por la COVID-19, recordar a sus familiares y recordar también, y recordar, eh, recordar también, recordar también, eh, eh, estaba diciendo, estaba diciendo que, pues, estaba yo comentando, estaba comentando, estaba, estaba comentando como, como comentar, eh, estaba comentando anteriormente que el recuerdo a los, familiar, a los familiares de las personas que han sido, que han, sido eh, eh, que han, muerto por la COVID. 19. te voy a yo, yo, Estaba comentando, como, como comentar, como comentar. Estaba comentando, como, como comentar, como comentar, es bien, es bien a los familiares, es bien, es bien a los familiares. Señor, ¿usted sabe qué significa How va gurea? Aquí sí a lo nuestro. Aquí sí a lo nuestro. Sí. How va Gurea. Es un, cartel eh, con referencia a la independencia de Euskal Herria. Ah, y, en el ayuntamiento. Sí, Joder, un poco fuerte, ¿no? que, un organismo legal. Hay, hay mayoría eh, eh, absoluta. Hay mayoría, ya, ya, pero representa... Como hay mayoría absoluta en 78 de los 82 municipios de Guipúzcoa. Ajá. Entonces, como hay mayoría, ponen los carteles y hablan de los presos y, de lo que les salga de las narices. Democráticamente la mayoría eh, eh, representa a la mayoría. Yo le hablo de confundir eh, lo público con lo, con lo particular. Usted es el que está confundiendo lo público con lo particular. No, porque lo público, es el ayuntamiento, que es de todos, y lo particular es un partido político. Perdón, no es de todos. Está al servicio de todos. Efectivamente. Entonces, al servicio, al servicio de todos. Por eso Pero la mayoría dirige la política. Ah, lo justifica. Sí, por supuesto. Pues entonces, ¿qué hago yo hablando con usted? ¿Que pues justifica pues los asesinatos de ETA? Pues no hable conmigo. No, hombre, no. <laughs> no, hay más <laughs> que hablar, señor. Pues no hable conmigo. No hay más que hablar porque entonces no, se puede razonar con alguien que, que entiende el terrorismo y el asesinato. No, no puedo, no puedo. Ba, komentatzen ari nintzen, komentatzen ari ginen, bai. eh, komentatzea, <laughs> komentatzen bai. ari ginen, bai. eh, eh, <laughs> ze, Carlos zeona den, eh? zeona den, Carlos. Ea, noiz, Benetan dioten e, e, programa bai. Hemen bota ditugu parreak, babo, izan bai, dira, bai, negarrak. Bai. Espero dago zuek ere, bai. bai, bueno, egiten. Ah, ah, ah, Iztu barri hona da. Carlos ondoren, zen mediatiko Profesional. bai, bai, bai, bai, bai. I... Beti ematen du maila, gizon honek, bai, bai, bai. Egia da, Pepe, arrobia daukala, olako kasuetan, eh? <laughs> bueno, ez dakit, ba, arrobia, de... gero, eh, Daukagu kuña bat zeakin, basate goitik. <laughs> Ferrovia bai. bar consideratzen baezua. Están en esa que va dices. Va. Y bueno, va. Estira la única. Vale, vale. Estoy ni daiteke, baina bueno, bai, Bueno, bueno. Arriskuan daude. Bai. dinosauriak, sabriak estintzio arriskuan daude oraindik. Bai, orduan. Hostia. <laughs> Gizon hau, gizon hau Carlos Iturgaitz futbolaria izanda izan balitz ez? Analogia egitearen, ba, osasuna promesa zen, jolastu beharrean, osasuna amenaza zen, jolastuko zen. Ez, takin dola esan, <clears throat> gizon bai. hau, ba, bai. bakarra da, bakarra da, klone ezina, lastima. Horendik teknologiak ez du ematen, baina, tira, ez takit, ba, ea, ea apokalipsiak, ba, pix, apokalipsia pixka bat berandutzen den, eta denbora ematen duen klonazio, hombre, e, ba, beste bat, beste doliko bat, klonatu bat zuten, ba, Carlosen, zegoen benuke, osa, osa eta ba, askoz komplikatu, komplikatu hau <laughs> Ez, ez, ez, Peintzan neuronalki, gero, beste guztia. Zuk ezagutzen ez zula playlista pixkat. Ah. Eh, horreago eh, karruito zen zerbait gehiago? Uh. Ez que, duela gutxe esan du zerbait, eta bai. bestela bilatuko da gero. Bai, bai, bai, ona, baina ez <laughs> izan genuen. ez ba, genuen. Sánchezek esan du, eh, eta esan duela artean, bai. que montatzen dan tipa da, e, bai? Bai, Greatest Hits bat antolatzen ari gara mm, eh, bakarrik azkeneko legaldian legealdian egindako egindako aportazioekin eta aurki ba ba bueno izango dugu ba zuei eskaintzeko eh, <laughs> hitlist izugarri hori Eta, bai, hor daukazu, ez, alteri azkeneko arrakasta Ez, ez, ez, ez ah. e, e, hori, Azken aurrena Ez, e, e, neukan beste, beste bideo bat ah. em, A ver, txoin, txoin, txoin Bai, segi, segi pizka, segi pizka Bai, bai, bai, bueno, bai, eh, ba eh, usten, ba, Pentsatzen dezu nian ez, ez, ez zinduela Bain dikere bere Ez, bere aportazioak ezin ditula Bain dikaren berritu eta hobetua Beti beste topatzen du tipuak ba, Nola bit, bera, pirueta bat egin Eta eta denak arritzeko modua topatzen du beti. E, ez, tenean ba, betiko diskursoa bakarra, ez? E, azken hori eta bost urtetan errepikatu den diskurso bakarrarekin nastea, oraindik ere, ba, beste batzutan ba, aneurisma bat ematen dio zuzenean. Eta <laughs> entzun dugun momentu Eh, histórico historiko hori ematen du. Ze, to, eh, topatzen duzu, es Ez, ez dut, ez dut topatzen, ja. ez, ez daki non, non daukada, baina neukan beste gauza bat, baina... <laughs> Ah, va, va, va va, bai, bai, bai, bai, Sánchez está diciendo, el gobierno de Sánchez está diciendo que ellos no quieren alargar el, toque, el toque, o acortar, perdón, el toque de queda. Perdón, eh, Sánchez dice que no quiere alargar, acortar el toque de queda y en cambio Urcuyu pide alargar ese aportar ese toque de queda. Eh, perdón, perdón, <laughs> perdón. Nos estaba diciendo que Sánchez estaba, estaba diciendo que Sánchez, eh, está pidiendo aportar el toque de, eh, de queda y Sánchez, en cambio, eh, dice que no, no varía, no cambia y que sigue alargando ese toque de queda. <laughs> <laughs> Bukaerako abestia eh, brutala. Bai, eh. bai, bueno. <coughs> bueno, ahí bai, zapatero bueno, ba, Orentzun dugu... que <laughs> <laughs> hori, eh, ba. Olakoak. Es que irracha yo ayer de guiña, mate dizu, ¿es? Bai, bai, bai. <laughs> Bueno, invitatzeko, como iba diciendo, iba diciendo, estaba diciendo, esa de Instagram empezala, eh, estren eh, eh, Bueno, haz que niña, bueno. Hay que tiene esa Nahi dutena, esango dute, baina eh garbi dago nada, euskal bizitza politikoan, hau da, politik politika gintza publikoan edo, ba, ezu, ba, ba, nola ditasateko ezin duei aukera ematen zaiela ere, hau da behar, behar bereziak dituzten pertsonentzako ere aukera dagoela eta zati bat dagoela. <laughs> Ez, Agian ertaina izateko <laughs> bueno, eh, balintzetan sartzen da. Hori bai. zuk esan duzu, eh, da, bakoitzaren eh, konexioak, bakoitzak egiten ditu, epaile jauna. Ekibalente, ekibalente. Ekibalente. Ekibalente beti dago ekibalente. Ekibalente, ekibalente, Bilbao jokala jokalari izatea berdu, derrigor. Ekibalente, ekibalente, ez, karrilero bat. <laughs> Ba, Hori, derrigor, ba, Espainiako nazioarteko bai. e, horrez, horrez dago ekibalente, bai. baina beste baldintzetan ekibalente dago, orduan Bueno, ekibalentzia... izan daiteke, ba, e, <laughs> bueno, udara nondo dago eta paella ere ona dago, baina ekibalentzia ez da gintzen asan. Bai, bai, bai. Ba, bueno, igual, ekibalentziak duen gauza okerrena, okerrena da gobernu autonomikoa Bai, eta Valentzian zan la ruta al bakalao, ere, bai, orduan, bai. Eh, bai, eh, bai, eta bai. sekura ez nun hori oso ondo ulertu, ez, bai, bakalua normalian ez, eh, bai, hor goian, bai, ez zelatzen dute, ez, noru galdean, eta, bai, bai, bai. Beno. Bai. Bueno, bueno, ba, hori, ba, eh, ez dakit zer bai... Esaten ari, esaten ari, esaten ari, esaten ari, komentatzen, komentatzen en family family familia Covidaren eh, biktima izan diren familia. ...bai, eh, ateren anitzan Bai, guztientzat. Ba, ba, gogoratu Ez ateren, ez ateren. Ez Ez Bai, formato bezala, nik uste, eh, igual, eske, bere egin berdu, ez dakizu, guri etzegu ondateretzen. Bueno, eh, pa pajares eria, atrezen zaio ere dena. Andrés eh, eh, Pajares eri, eh, atrezen zaio nahi kondiz. Norbait gogoratzaldak izan horrekin. Bai, bai, eta... Potol, potol, potol, etorri Ez ezagun aztu, ba, okerrenekin eh, ikasi zuela. Eh, bai, ba, dira dio, Bruxelasen, ba, eh, ba kolak, azaka, azaka. maior buru jorburu belarrinekin, bai. bai. azaka parte, ba, kodilloak eta, ba, earki jantzik jola, ze, etorri zan <laughs> ba, <laughs> ipoitur gaitz, etorri zan. <laughs> Bai, eta, bai, eta gero, jendeak ez duela, horretzen zego horre izan daitekeen, ba, dieta astronomiko batzuk eta kobratu, eta ezer dieta Saturno bate, edo dieta Capricornio ezer, ezer eh, e, bizitza in, as, bueno, a, oso oso oso imperkutibo bat edukitzea oh, urteen hori oh. urteetan ez da hori oso gorra da eta segura segura kondorio ditu eh, eh, bai. bizitza imperkutiboa lego garatzeko lekurik Onen mira bizitza imperkutiboak ez da karre honik eta gaina bai bai osasunarentzako oso kaltegarria da ez diogu inori e, desiratzen eta e, ba, ez diogu bai, bai. inori bai. gomendatzen ba bizitza imperkutiboa... E, eh, gu, gu, batzu gara, bai, gutxi ver, gara. Ba, sakrifizioa egin Sakrifizioa egin berdugun gutxi batzu bagara, eta ez nuke esango ni, ba, bereziki ba ausartak edo edo bereziak edo edo ez dugu ezar berezirik eh, edo noblezia hola mm. beste mundukorik dauko honi ez, ez, pertsona arrunta gara bai. pertsona arrunta, pertsona lauak, pertsona uh, sumeak eh, itz batean bai, gure eh, gauzekin gu bai. baino sumeago eh, bai. eh, ez dago ez dago ez ez dago ez dago onjorik ez dago beste erugarren mundu, eh, zea, Eh, eh, ez, ez dago beste materialik, ez, ez dago mineralik. eta ez dago fijatu zean, baina, e, baina askazalak, <clears throat> askazalak, e, inkluso desmontatu baino lehen, eh, askazalak montatu abia jasuz Eta, eta, bai. eta, eta inkluso e, bai. atzak, eh, atzak, e, bai. metxerarekin erretzen dituzunean. Eta beltzatzen bada? Beltz, beltzu egiten dira. Mm, plastikozkoa zen? Plastikozkoa gara. E, plastiko Bueno, eguneko bosta ya, mikroplastikoekin, eguneko seia, bai. eguneko zazpi, hortikan. Bai, ni gainera, eh, eh hori aipamen publiko hori egin bai. nahi du gainera, ni... Eh, bai, bai, bai. Nire nortasun berria da, ni plastiko, plastikos, no. plastikoskoa naiz, eh, <laughs> bai. plastikosko izaki ez, ez binarioa, eta Big Jim deitzea nahiko nuke, bon, nire Bon. Lenguan, eh, dutxean harintzela eh, atzekalde hortatik esploratzen, ah, mm. urteak, ah. handi pasagabe, eta derrepente botoitxo bat topatu nuen, oh on and off jartzen zuena, eta madin txina, pegatina txiki bat. Eta nire, bueno, eh, burua etorri zaite, eh, igual aukera eh, ezin okerra guazela, hau, bai, eh, bai, e, eta botatzeko, eta horregatik egin dut, bai, bai, bai, Ni plastikozko nahi nuen, ba, izatea, ba, hori, ba, ba, ba, ba, iristeko, zerbezate hartzeko, Bai, ah, eta ekartzeko erraz erraz mugitu gabe. Perkutiboki, perkutiboa, bizi perkutiboa, ba, benetan benetan aplikatzen. Hau ba. ez naiz mugituko zerbeza eh, eh, hartzera, baizik eta besoa luzatuko 2 metro eta karriko eta tardun plastikozko, zea, eh, zati ba. euneko bost edo sei edo zazpi hori daukaguna plas, mikroplastikoz osatuta gure mm. gorputzean, mm. gure osotasunean, bai. ba, agian iriste naiz, e, basua edo jarra edo, e, edo tetabrika edo mm. lata edo hartzera eta nire aura E, ba, hola, egitea, hola, kontuz, eh? Eta holako, holako efektu egiten du urbiltzea, zunean basua. Ai ba. Eh? ze, ze guapoa da. Ba, Adi, adi egon, galdi, egon, bai. galdi egon, galdi egon, gara da. Hau, ah, bai, bai. Ertzaina gara, eta zu ere izan zaitezke. Ertzaina gara, zaina gara. Eta izan, izan, eh? zaitezke eta zuk, zuk ere ez jakitea. Akojonatzen. Eh, hori bai. gertatu aldaiteke. Ertzaina gara. Bueno, eh, edozen kasuan. Galdi egon, Bueno, ba, oh. garaia dela. Operazio militar bada. Em, ba, arazoaren muñari heltzeko, em, ba, gelan dugun anglizismo tonto modako hori erabiliko du gelan dagoen mm. elefantea epatu berko dugu eta ah. hori xe da, ba, bueno, ba, baskolonia dizenta. Ba, ne ustez eh hartzen ari diren neurriak eh, ba, hau da, Covidaren eh, zabalpena ekiditeko neurriak alegia, ba, gutxi eta eskaxak direla, netzako, eh? eh, eh, eh nire eritzea da. Adibidez, ba, oain tabernariekin, ba, ez da, normala, ba, ordutegiak tegiak eta murrizten ibiltza, ba, itxi egin berri eta inkluso nik tabernariak erritik kanpo bialeko dituzke. Edo, ah, edo, agian, lurrazpia satuko dituzke, ez? Komplejo subterraneo batean, edo, edo, ez da, Isolatu ingo, eta, bai. Eta hori, eh, hori, bai, eh, bai. Zerreza ikoizeko. Bai, arazoa gainera nik uste jendeak bere etxeetan duela. Etxeeta, mm, etxeeta, etxera voltatzearen arazoa. Mm. Horregin amaitzeko, nik uste, urrengo neurria, eta ezinbesteko izango litzakera, ah. eh, lantegietan lo egitea. Ah, eh, noski? Claro, Hau da. Horre atzea mungutzen etxera eta ba. ez duk osatze kutsatze Eta ez dut gainera no. azte adibidez, eta jaiegunak, ba, orain txibertan, e, mm. ba, ba, bueno, ba, eduki dezakegun luxu bat denik. E, ba, ontsi bertan, ba... Gehiagi, gehiagi da. Ah. E, eh, bueno... E, eh, Tauta, denbora asko daukago etxan egoteko... Pandemia... Azkenziar, eta segura zartako. Ba, pandemia gola, hola, horrela murrizten dira, horrela horrela egin bertzaia aurre bai. mm, ez dago besterik ez dago besterik direk e, konfinamendua pandemia farrau konfinamendua eta gainera nik txalotu berri gainera hemen e, eh, zuzenen egin nahi dut eta bihotz bihotzez no. aipatu dezunean eh, besoak e, luzatu nahi bai. dituzula gara hartzeko Ze beste behin entzuten badio, norbaiti, e, esanez, bere lepoa edo, edo sorbalda luzatu nahi duela. E, bueno. Bakizu, hor bekaldera ba. eltzeko, e nire buruaz beste bai. Baina, Apostu, eh, eskoa, leke, eskoa normalekin iristen. <laughs> jende jende guztiago ez ditu iristen. Gaina <laughs> eh, ez ditu iristen. Ez Eta bai. Bai. beraien, beraien, beraien, beraien, beraien, beraien, beraien, preferentzia gastronomikoak ere ez lertzen. Baina, bueno, zira, bakoitza berearekin. Agian, agian, ertzainak izan daitezke, eta ez dakite. Ba, ez gara, eta zu ere izan zaitezke. Eta ez dakizu. Gaez? <laughs> ba, bueno, eh, eta, ez dakizu. Eta ez dakizu gainera ze puntutara inozaren, ertzaina. Ez zara, Izaten dute ertzaina, baina gutxi. Zuzera, <laughs> eh, zu ertzain ertzaina. Izaten <laughs> dute, eh, eh, gauza bat, behin eta berrio entzun ondoren errepikatuta, errepikatuta, azkenean. Hore, hemen zer zer dago. Hadi Hemen zer dago. Iru eta zei aldiz jarri dugu katxarritori. Osa, hor, ez, hemen mezu implizitoa dago, explizitoa ez da, baina... <laughs> Imaginatzen dut ze movia ez da daitekera e, gure e, orain anuntzio hauekin papatean bai. e, orain opa edo ope edo aterako dutela oi, apuntatzeko ertan eta apuntatzen da badia errepente errekorra pultzen dira eta da gure eraginagatik Gure bai. mezu subliminal lauen gatikan? Mm, zakite, Edo nazka... nago, eh? agertu ba- da aurreko bideo tanta audio. Ez katuta nago, eh? Inklusioaren garaian eta hauek bertan jaiotakoak bakarrik onartzen dituzte eta eta eta, eta non daude ez binarioak diren ertzainak eta ez, eta adibidez ez dakit bai. em, ez lurtarrak diren ertzainak ez dakit bai. ba, bakutza bai. eh, hor eh, Ez dakit, nik erzainekin ditudan kontaktuak eh, gutxi dira eta ez oso gertukoak, gertukoak direnean <laughs> gutxiago izatea desiratzen duzu segituan. Ba, ba, ba, ba. E, ba, ba, horrako esatzen zaizkit, hauek, hauek, hauek, benetan emingoak aldira. Ba, e, plastikoskoa. Ba. Eh? Plastikoskoak eh? eh? izango. Eh? Iñaki Williams e, eh, e, ertzaina da edo? Ah, ez hori aldetikoa. Ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan, matxura buruan, ibili munduan. nik usi ginen Ta diskoa erozin nahi zenuen Gure standera urbildu zinen Seduziaren jokoa hortxe hasi zen Bost eurotan usten dizut Lehen gorteko diska Baina banatzaiak ez nahuzten Aurten diska merkeago saltzen begira Zazala guapo atuen Tatzara zbertuko entzuten Ez bentsatu bat harri prezioan Baizik eta gure zemen manutentzioan Ogeita bi euro Hori bai, eur bidearekin Kontzentu bat akar, eta nire eskontza bideoa Ogeita bi euro bakarri Gainera, bosterra, kantontzioak eta lan euro diko liburuzka Ogeita bi euro Ogeita bi euro bakarri Ogeita bi euro Badakit lan gabezian zara Atxi daitekela Baina zuk ez baduzu laguntzen Ez du inorren musikan jarraituko hemen Urtean behin ondo dago Gure kultura bizarakoari Laguntza txiki bat ematea Zato zauten ere durangora Ez pentsatu zuan Baizik eta gure zemen manuten zioan Urtean behin badale Uztu zakela Ogeita bi euro Hoi bai, eurera Kontzentu batakar, eta nire eskontza bideoa eta bi euro bakarri Gainera, posterra, kantontzioak eta lane un horriko liburuzka Ogeita bi euro Ogeita bi euro bakarri Gregorio Bilala beitiak 6 euroko soldata gordina jasoko du urtean kutsabanken eta berru mila euro gehiagoraino iritsi iritsiliteke hainbat helburu betezkero. Soldata berbera jasotzen du unikajako braulio medelek ere, 6 euro. Bankiak guruak, Jose Ignacio Goiri Goltzarrik, diru sarrera haundiago du bere lanagatik, zazpia berrogeita amar mila euroko soldata gordina. Isidro Isidrofainek oso atzean uzten ditu aurreko zifrak, 2 milioi eta zazpia euroko soldata du. BBVako Francisco Gonzalezek 2008 garren urtean, ia 2 milioi euroko soldata fijoa zuen, baina gehigarriekin 5 milioi euro pasa jaso zituen. Otegi, el dirigent de la banda terrorista Eti. Otegi, Eti, Eta, el Otegi. Ai, bueno. Gaur konfesio batekin behar dut urtetan izkutuan mantendu izan dudan gauza bat kontatu behar dizuet. Ni, garaibatean, txaperoa izan nintzen. Eta egia esan denbora oso oso txarrak pasa genituen. Zarpatzen goen ere onori belarri. Pelmazo sanoni. Zu laguntzeko gaude. Chapero abazaga. Irratian zuretzako lekua da. Interrumpimos la programación para radiar un mensaje de nuestro presidente. No escuches radio imperialista, no escuches radio vendida al yanqui decadente. Escucha Machura, Buruan, Taibili, Munduan. Bueno, bueno, ze gauza, jo, entzun ditugu ba, jo, joia batzuk, eh, hortikan, eh, jo, ze, ze, ze gauzak, dazka, bueno. Gari bat egu, bai, bai, haizu, bai, bai, bai, ah. hemen... Eh, Gambaran ze daukagun gordeta. Bai, hemen... Oie, gai, por txerto, bai. txerto, por cierto, txerto, por txerto, bai. por txerto. E, eh, gero, e, el desbande rockeko lagunak etorriko dia. Ah. Hemen, e, bukatzen degunetik, e, bi ordu oh, oh. ondoren, ba, zuzenean entzun dezakezutela, eta... Eta, bueno, ba, nahiko, nahiko guapo dago, entzuteko. Ah, ba, ba, baina teknikaren mirariari e, e, esker izango da, ez ze, konfinatuak egongo dira noski ere. <laughs> bueno, hemen, hemen bizi dira, eta, bueno, egiten dute irratxa joa. Ah, ze, bai, bai, Badute irratiaren salbako duktua, egin alizateko, hor duietan. Bueno, bueno. Aizu, ba, hemen ari nintzen ikusten, ba, oso, bai. ez, ez dakite komentatu nahi dut, ba, oso diru laguntza mm, interesgarria daudela, gure gazteentzat, e, eh, aizu zen, eh, youtuber eh, diren, eta izan nahi duten guzti horien Ertzaina gara, eta eh? zu ere? Eh, ez, youtuber. A ver, youtuber gara. Te hori txiko aldugun. Ah, ba, Ba, youtuberrak, youtuberrak izan nahi duzuten. Edo, jada, zareten guzti horien ba, ipar koreako gobernuak, Eh, beka mm. bereziak eh, eskaintzen ditu. Ah? E, bertan, e, iparkorean, e, ba, zazpi kurso intensibo egiteko aukera, e, kurso trinkoak dira, oso trinkoak, izugarri trinkoak, irmoegiak agian. Eta antxe bertan, e, ba, bueno, ba, mm-hmm. lare honda irurogeita zei bueno. baino ez dira. Eta gomendatzen dizuegu, youtuber, youtuber, ah, youtuberra bazara, youtuberra izan duzu. Jarri zaite kontaktuan Ipar Koreako enbaixadarekin. Telefona ez dizut hemen emango. Ez da gau. Interneta gau. Horratik. Zuek mileniar nazkarriak. Ba, bakigu, bakigu, zuek tekleatu baina ez dezutela egiten Tek, Eta dagoneko ez da hori ere ez dezue egiten ze, Telefonak egiten dizue ba, Telefonak egin izketan ari zare Eta hor, infernuko tresna horrekin Lase, lase, batxura, lase, batxura Telefonoa karima izango balu bezala Ulertuko balu bezala Batxura, lase, lase, lase Ba, ba, e, egin dezakeguna, baita ere, e, Guantanamora, e, zea, bedaia bat. Ai, bai. Egin dezakete, e, bai. ere bai, e, hori youtuberra eta kamarakin. Eta, Estei bidean bueno, joango gara, Guantanamora, bai. Benetan, Eh, bueno. Eh, eh, eh, jar, eh, tengo días un Juten Madira o la tipo Yeti Jancita, agian Santiago que la están Tipo tipo Yeti, tipo Yeti, tipo Yeti, tipo Yeti, tipo Yeti, actor italiano, tipo Yeti, famatua, tipo Yeti. Tipo Yeti, cierto, cierto. Bai. bai, bai, bai. bai. bai Gizan estrafalorio bat, bai. Estrafalorio, estrafalorio. Eh, baita bueno, eh, daukagu eh, el carrizketa bat pendiente, eh. <gasps> Oh. Eleno, elkarzeketatu dezunean estertokokoz? Ah, kli, ah ester. Estertokokoz, zan, Junda, está, junda. Bueno, junda. va, eh, junda, baina, esan dizu, ba, eh, kontaktu bat eban dizula. Bai, bai, ah, bai, bai. E, zera, bai, txertoa, klik, klikakakakakaka da berren, txertoa probatu duen, lehenengo, bueno, eh, COVID, eh, zera, bargo, hijo de COVID. Eh, bizirik egon gara. Sartu zaia tipa horrek. Baina bizirik egon gara. Ba, bai, esan du bizirik zegoela. Oh. Eta e, ah, izena, bueno, bueno. izena e, gu ja lortu dugu, e, estartoko koste, klinika kadaberreko birologia taleko ardura dunak esan digun bezala, uh mhm. -huh. lortu dugu kontaktatzea, baina kontaktu izan gabe, bak ez du eh? uh ah. -huh. e, kontaktuan jarri geha orain, Telefono, zen. Bai, Joder, bai. Hostia, hau da. Klinika da berreko. Balia gar, ezen bat, balia bide, eta zenbat, ba, ah, hola guza. la hostia, hau telefona, hau kagolako. Eh? Klinika kakadaberreko txertoa probatu den lehenengo pertsona, eh? Le, txert, bere txert, berein txertoa, ah, Estepan Pina. Eh. Estepan Piña Bai, a ver Hemendik daukago gure Estepan Pina, a ber, itxen, eh? E, jarri bar naiz, e, pixkat mugitu bar dut, hola, eh, mikro, a ber, eske telefona daukat. Telefonoa erabiltzeko, ba, telefonoa, <laughs> gure entzulek ez Kablea dauka, gure telefonoa. Ez tresna izu garri bat, eh? A ber, ea lortzen dugu kontaktatzen, tecnologia... a ber. Estepan, Estepan, Estepan, Estepan Pina, a ber, Estepan Pina, Estepan Pina, a ber, Estepan Kaixo, zer moduz, zer moduz zaude? Ah, vale. Bueno, vale. Estepanek deitu du, ez eh, beste eh, noiz deitu du. Eh, bai, bai, bai. Bueno, e egia da, Estepan, eh, Estepan Piña, egia alda txertoak ez duela bigarren efekturik? Kaguen. Zago oh. nahi dintzit, no, Noiz deitu ba, du? Etzai, Estepan, Estepan, Estepan, a ver, Estepan. Ez zait, e, ez zait oso argi geratu, eh? Ez nahi duzu txerto hau ez dela arriskutsua? Estepan? Estepan? <clears throat> Estepan? <clears throat> A ber, animatiko altzen jendeari klikakakakadaberreko txertoa jartzea? Ha, bale. Oso. Tira ba, Estepan Piña, oso ondo argi geratu zaiko, zure mezua. Klikakakakakadaberren txertoa inokulatu duen lehenengo pertsona gizaki, gizakia mm -hmm. ezur eta da. Mhm. Mille esker, Estepan Pina gurean izateagatik eta dena, dena oso oso oso ondo primeran junda ja. Eh? Mhm. Eh? Vamos a ver. Estepan, Estepan, gazai, gazai, Estepan. Ahi, Estepan, Estepan Pina, gazai. Estepan. Estepan. Estepan. Estepan. ¿Por qué está presa tu madre? Por lo mismo que estuve yo. Ah. por eh. un tema de una china. Por una china, vamos, por tráfico, ¿no? De, de estupefacientes, droga. No, no, no, por tema de... Al parecer una pelea, Susana, una ah, pelea con la niña que entraron ahí. <laughs> es vomitivo y es una normalidad. Y es una cosa que hay que impedir a toda costa. Y me da igual cómo lo hagan. Me da igual que lo haga el señor Ares, consejero de Interior, la policía, el fiscal o el vicepresidente del gobierno que venga en su avión privado a impedirlo. fuiste alcalde de Rentería durante cuántos años? llevaré unos 30 años en estos barrios. En este barrio me han pasado cosas buenas y algunas malas. Tenéis que votarme porque soy elegante por detrás y por delante. ¿Tú has estado amenazado por ETA? Es que lo mío es muy largo de explicar. No me ha ido mal. España entera me quiere. Vaya por donde vaya, la gente se para, les firmo autógrafos, de abrazos y que soy la única. Es que no me lo creo ni durmiendo, pero bueno. <laughs> la solución al conflicto pasaba por el terrorismo. Me Llámala bien pagada, porque tus besos compré y a mí me supiste dar por un puñado de parné. ¿Tú crees que hay más reconciliación en el País Vasco de la que se dice fuera del País Vasco? Quiero que la gente me diga si soy culpable o soy inocente. Gracias. ¿Ha servido de algo todo lo que ha pasado en el País Vasco? Todo el dolor causado. Ayer me corté con un vasco y me ha dejado el culo que da asco. Bótame, bótame mucho. Susan, cantanos algo con el piano. Vale, de acuerdo. ¡Hala las cortinas! Nada tienen de especial funcionarios dándose la mano. Vale. El matiz viene después. Venga que voy. Cuando lo hacen en su hora del almuerzo, ¿quién detiene? Funcionarios al vuelo, Rellenándose en dos impresos, el 37F y el 24G les quedan todavía unos moscosos. ¿Quién detiene funcionarios al vuelo, encaramados a un ciruelo? Mujer contra mujer. ¡Qué bueno lo del ciruelo! Bueno, lagunok, hemen gaude... Mm, bueno, laguna... Eh, bueno, izango dira, ez da? Mentalak. Lagunak edo... Ezagunak, bai, edo Ezagunak. Eh. Edo, bueno, edo... Entzule... Bai. Entzule laguna maitea... Familiaridea dela dago, bai. mm, Gertuko, bueno, ez <laughs> bideiatzeko edo elkartzeko baimenik, bai, no? Allegadoak. Allegadoak. Allegadoak esaten badegu? eh, eso ha llegado a <laughs> ha llegado a ha llegado, ha llegado a, a, a a, a, a, <laughs> a pues estoy encantado Bueno, ez, ez dakit, eh, ba, ba, eh, eh, gertukoak esan berko genuke. Nire dut kagat hemen, eh, matematika klase bat, temateko audio txobat. Ba, ba. Ekazteko pixka, matematika, eka, ber, ba. beti, ba, a ber, zaila dela, eta urrun geratzen zaigula. Sekula ba. ez dago soberan, soberan dagoen. Baina konturatzen bagara, eurotan horretzen dugunean, mm. txamponetan horretzen dugunean, matematika aplikatzen dugu. Ah, zuk txamp... Etoi, bost euro, ezen bada, irugu ah, euro berrogeita bost. Zuk txamp txampanetan ordentzen duzu? Ni, ni nahi hau izan, bai. kaba erabiltzea horretara. Ba, oh, kabalera. <laughs> Eh. <laughs> Eh, ah, bai, eh, talde hori, gorratzen ez, bai Bai, sekula ez zuten kontzertu abokatzen Kaba sepultura bai, Momentu jakin batean, tripak bai. <laughs> Arraroen bat itentzien Ez, ez, esan nahi nuen, ba, hori, kaba, pues sepultura kaba Eta kabalera nahiak, eta sepultura taldea Eta kabalera, ba, maxa mm. kabalera, eta eta kagalera gero eta eta hoxe eta, bueno, eta, eta, beitu entzu, entzu dugu eh, e, por cierto eh, eh klinika da berren eh, zea txertoak e, baditu ondorio sea zea batzuk ez batzuk gertatu daiteke noiz ba igual diskoren bat argitaratzea edo ba, igual gertan zaizu ez ba igual ez da maketa bat ateratzeko bai, bai ez da bai. horra disko intimista eta kantautore diska bat ateratzen zaizu bai, baina bueno baina gero pasatzen da, eh? da bai da momentu bat eta bai. osa desenet eh, ba, bai, bai ondori horre, ba, e, kauzia da dauka. Bai, e, Gero pasatzen zaizu. Jode, ba, banda gata egin dezake, ba, txerto handa txerto neiz. Txer, aha. No. Bai, eta gero eta gero certo anda chorta. Gero eskuideak saldu, ba gizu orain musikarien artean hori dela bai. e, moda berria, ja que justen diskak saldu eta bai.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 zuela, ez? bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. atua, eta oso, oso... Edo Godzillaren pelikula batean, edo agian... eta zu ere izan zaitezke. Eh, vale, vale, ja, vale, ya. Akizkatzen hasi anaiz. Hemen, hemen, bai, bai. hemen, eh, ez dakit, hemen... hemen, hemen, hemen, hemen antena... Fijazio psikologiko bat, ez dago, ez, ez, ez, ez, ez, bai, ez daukagu. Bai, antena arazo bat daukagu, e, eh, matxura. Zeinera da, eh, Irrat, zeinera da porra. Irratzen antena daukagu arazo bat, eta bai. batzutan eh, filtratzen dira olako, bai. ezakit, e, eh, psikofoniak edo... Ant, antidisturbio, eh, antidisturbio gauza hauek zein ikutzen ditu, men? Ez bai, ez, ah, hostia. Bueno, bai, bai, eta, ui, eskudo hori. Bai. Eta ah, fusta bai. hau, eta... Hau izango da, eh, zea, inatu erirako. Ah, Ez? Ah. Bueno, eh, izango dia laster. Hau ez da Satisfyer bat, ez? Ah, ez, ez, mm. ez primer bat. Ah, mm. Ba, edo porra bat. Bueno, ez dakit. Bueno, ba, entzuko dugu matematika ikasteko zenbakiak eh, batetik hogei arte baldin bakizute zenbatzen, ah. audio hau ilortu dezakezute. Uf, eske, uf, bai. uf, pixkat dukat. Eh, badago itz, itz bat erabila daitekena e, azkarrago eta errazago ulertzeko azkena. Itza azkena, último, erdaraz, ez? Ah, ah, azkena. La, the last one. E, gu azkena gara. Eh, hori, bide joku bat da, hori. <laughs> Bai. Ba, bide joku fase beta. Bai, Hau da, bigarre Bigarren zatia ere ere dute. Horein bat bai. Eh? Eta Afrika pereza, gure eitebeko emanari... Emakume! e, e, no, no, nola abesten genion, eh? abazuta doka, bai. emakume ez dionikoa, eh, emakume eh, ez, simetrikoa. Bueno, goratuko naiz, goratuko naiz. Urrengo saiorako, bai. hau da, bai, urrengo bai. pandemierako. Mira, baitu, er, errekoperatzeko daukagun gazo bat. Ba, bueno, ba, e, usk, txerto kampaina ero zoro honetan, lasterketa honetan, mm-hmm. Euskadi, antzadenez, azkena doala nolatan izan eh, daiteke. E, zea, e, eh e, epeetan. Claro, Eh, motelago dijo astela, jendeari inokulatzen ba, eh, eh, hain azkarra. Eh, baina hori ez da, hori ez da gure administrazioak ez dutelako, ez dutelako gauz, bueno. ez dutelako ideia de gente bat eduki azkeneko sila bat eta es es es ba, entzungo da es es es hori hori bakunaren errua da eta jenderen errua eta tabernarien errua eta tabernariak onberko lirateke ez bere etxeetan ondoko ta, o, ba, tabernaren, ondoko herrian tabernaren barruan satuta eh, hor bai hor gaua pasatzen ta mm, baina bai. beste herri bateko taberna batean ah, bueno, ah, ba. ba, bai legala legala hori bai, bai, bai bueno ba, ba, ba, ba, afrika perezaren konklusio, bueno, nola saltzen duen eh, <laughs> rankina. Ah. Rankina, ez? <laughs> Eh, demagun, eh, eh, futbolean izango balitz, ez? Ah, Espainiako ligan eh, azkena, ba, osasuna azkena doa. Ah, eh, osasuna hogei garrena doa. Ah, eh, azkena doa. Bueno, ba, entzun. trata de agilizar la campaña de vacunación. Euskadi ocupa el puesto 17 en la lista de las 17 comunidades autónomas. Así que se trata de agilizar la campaña de vacunación. Euskadi ocupa el puesto 17 en la lista de las 17 eh. comunidades autónomas. Así que... <laughs> Ah, bueno, komunikatzea, 17, noski. 17, azkena. Baina es gara, ez, ez alda es Hori oso es da. Hori, noski, hori, ez gara, abazazpegarren gara. e, amaz, amazazpik, amazazpik, Eta bat zenbat komunidade autonoma dauden hortik, e, eh, orain dikan zensatu gabe. E, e, e, dia den eh, peninsula iberikoa. Hor, bueno. komunidade asko daude orain dikan, eh, kartografiatu gabe, zibarazki, edo inorrek ez ditunak, ez inor ez dena konturatu. Zerba daude ez, e, handi handi batzuk ez ia inor pasatzen, denbora luzean. Teruelletan afarra tartean. E, bai da, bai. zamoratik aurrera zoaz, edo, edo, edo, edo soriatik aurrera. Hola, eta oh, inorrek ez daki, ez daki inorrek zehazki zer dagoen. Hor dago zulo handi bat. Bai, eta, bueno, bat. Bai, bai. eta, bueno, ba, ba, ba, kontu hori da, ba, bueno, amazazpigarna di joala, baina, ah, ah, ah, auskalo, mm. auskalo. Eh? ba, no, no. Gainera, gero ikusuko dugu, gure, ze partido gutxiago jokatu ditugu. Eh? Bai, e, e, bai. Eh, partido baitu izan ditu. Eta gero garbitroa kontran izan dugula, demoraldi osoan. Beti, beti, bre, bre. Hori, argita ah, garbi, argita, bai, bai. Bai, bai, bai, geratorriko dira gure gana, eta bai. porrarekin, eta jotzera, eta... Bai. Ui, bai, Hori bai, ezin, ezin dena inundik ere onartu da, e, ba, hori, ba, osakidetzari injekzio ekonomikorik egitea, mesedez, eh? ez da pentsatu ah. ere. Hendea kontratatzea, ez da pentsatu ere. Txerto ekonomikoa... Ez da pentsatu. Edo injekzio. E, behin lortu gure, gure, ez, gure... Mm. Mm, me, medikari eta eta enfermer, enfermeritza, zera, ikaste guztiak atzerrian kolokatzea, orain hasiko da txorak egin. Bai. Zen utabek, etxean lan egin ta kobratu. Bai. Bai. Eh, bueno, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, beste gabe, Ni gabe, beste gabe, dago edo hortzaina taldean zutea. Bai, lehen, lehen eh, oan dela bost minutu, esan behar nizun, mesedez, grabaketa hori, ez, ez da zula berriz jarri, baina horrein guztoko aduala, uste dut. Kolatzen da, kolatzen da, kolatzen eh. da hortikan. Bai, bai, bai. bai. Bueno, lagunok, ba, entzuten dituko komendio pare bat. Ego bai, bai, psikofoniak. Bai, eta bueltatzen gea, eta ja, lauster, e, eh, bukatzera guazela, ba, Bueno, Zein ba, interesgarria, eh? eh, eh, Zinteresgarria ez da. Er, e, egin zer. egon... Ondoko irratia jartzen dut dut. Jode, ba, oia, aizu, klinikak akadarren e, txartoaren inguruko primizia gatera ikugu hemen, eh? Bai, bai, e, bai. Oso harragon bai, gaitezke. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Nik dut, ez dut, ez kontrako esango. Ester Zokokos eta Estepan Piña Bai, Estepan Pina. Primerako... Hmm. Elkarrezketak izan dira. Nun egongo da, ja, Estepan Pina, ez? Mendik, atera denetik, ba, baliteke saigonen egotea dagoeneko. Eh, ba, hola. Eh, pagodak botatze. Me dago, hostia. Ahí va. Susenian, mira, zenen egaria, zenen egaten du. Ahí va, hori, hori mutriko da, hori mutriko da. Eskubira, eskubira jo. Ah, ese es Bango. Eskubira. Bango, hartu latzean, hori da. Beitu eske gure atzekaldean, hori da er- markatzeko er- modua, eh. Jendea jakiteko zintzil gerrate dago atzekaldean, bai. Ertzainaren kuartera dago eta horrea bidari dugu este panpina. Aha. Eta, bueno, hor kriz-kriz entzun da, baina, bueno, Esteban Pina entzun da, eh? Bueno, ah. Hor, eh, dokumento zen hor bai, ba, hor, eh, iazan, eh, ba, bueno, geratzen dela, no, ba, hor eta... Eta ez hori ba, bakarri, eh, ba, atmosfera gero ateratzen du kanpora eta espazio eruntz dihoa. Eta ba, ah, amar mila eh, argi urte eh, bidaiatzen dituenean, ba, ziur aski, eh, ba, ba, ziur nahi gabe bai. radioafizionatu batek entzungo ditu e, alfa zentauriko planeta txikiren batean Eta guk, eh, esan behar diztu eguna, esango dizu, eh, esango du. eske que bukatu Maite zaituz dugu, maite zaituz dugu, baina, baina bai. gure galaxiatik bidaltzen dizuegu musu bat eta aurki berriz ere zuekin egongo gara oso bertu, kontagiatzen. Eta mus, eta aiztuak izan, eh? Oso gaiztuak izan.